طب بسم الله الرحمن الرحيم المبحث الأول في وضع اللفظ للمعنى الخاص بحث اول أظن تقسيم بندي هاي هایی قبل جلسه قبلی خواندیم صفحه 153 در موضوع وضع اللفظ براي معنى خاص تعريفه وأنواعه ابتدائي خاص تعريف تعریف میکنه رو بيان میکند الخاص في اللغه هو المنفرد خاص در لغت همون منفرد یگانه تنها وفي اصطلاح الأصوليين هو كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد أما خاص در اصطلاح اصولی ها هر لفظی که وضع شده باشد برای یک معنا به شکل انفراد بشكل محصور وهو, وهو ثلاثة أنواع و خود خاص بر هست خاص شخصی یک خاص شخصی مثل زینب و زید و محمد و زینب و آخر و خاص نوعی مثل رجل و امرأه و فرس خاص نوعی مانند زن مرد اسب گوسفند الى آخر این نوعش هست نوعیش هست و خاص جنسی و خاص جنسی که همون انسان هست و حیوان هست و الى آخر اصطلاحات منطقی نه جنس و نوع و هما فلان و ويتضح من تعريف الخاص وأنوائه أن ألفاظ الأعداد كالثلاثة والعشرة والعشرين والمئة ونحو ذلك كلها من الخاص باعتبار أنها من الخاص النوئي وبهذا صرح بعض الاصولیین میگه واضح میشود از تعریف خاص و از انواعش که بیان شدن الفاظ عددها الفاظ اعداد عددها عددهای عربی و عددها مانند سه ده بیست صد آخر عدد کلا اعداد نه میگه از تعریف خاص و انواعش متوجه میشیم که اعداد خاص هستند اعداد چه هستند؟ خوب جزاکم الله پس خاص بیبیان در لغت به معنای منفرد تنها یگانه و در اصطلاح هم هر لفظی که بر یک معنای دلالت کنی مثل سه کلمه سه بر سه دیگه دلالت که بر چند دلالت که مثل بعدا آم موانی دیگه متوجه کامل بیت آم یعنی چی خاصی یعنی چی در مقابل خاص چیه تی قرار گرفت آم حکم الخاص حالا که خاصی تعریف کو و گوشتی بر چند نوعه حکمی رو بیان که الخاص بين في نفسه فلا إجمال فيه ولهذا فهو يدل على معناه الموضوع له على معناه الموضوع له دلالة قطئية ويثبت الحكم لمدلوله على سبيل القطع لفظا مثل قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فالحكم المستفاد من هذا النص هو وجوب صيام ثلاثة أيام لأن لفظ الثلاثة من ألفاظ الخاص فيدل على معناه قطعا ولا يحتمل زيادة ولا نقص میفرماید خاص واضح هست بيان هست و درش وجود نداره بإن دليل دلالت می کند بر همون معنایی که برای اون معنا وضع شده به شکل قطعی لفظ خاص به شکل قطعی بر همون معنایی که برای اون معنا وضع شده دلالت می کند و حکم به شکل قطعی بر اون مدلولش ثابت میشه مانند آیه کریمه که الله متعال میفرماد هر کسی نیافت یعنی به این ادامه بحث کفاره سوگند هست که میگه اگر کسی سوگند شو شکست یک برده آزاد کند ده نفر رو پوشاک بدهد یا ده نفر رو غذا بدهد یا برده آزاد کند یا ده نفر رو پوشاک یا ده نفر رو در ادامه میگه فمن لم یجد هر کسی اونو نیاد توانایی اون کارا رو نداشت پس روزه بگیرد سه روز خب کلمه سه لفظ خاصیه یا آمی خاصه دیگه کلا اعداد خاص یعنی لا خب که فرق میکنه ولی کلمه سه دلالت بر چی میکنه بله دیگه بله به شکل قطعی دلالت بر سه میکنه نه بیشتر و نه کمتر میگه حکمی که از این نص گرفته میشه واجب بودن روزه هست سه روز زیرا لفظ سه از الفاظ خاصه و به شکل قطعی بر معناش دلالت میکنه نمیشه ازش برداشت بیشتر کرد و نه برداشت کمتر پس حکم خاص اینه که دلالت بر اون معنایی میکند که وضع شده به شکل قطعی حکم خاص همین هست که دلالت بر اون معنایی میکند که برای اون معنا وضع شده است به شکل چی؟ قطعی نه مثل اون خب اما المطلق والمقید حالا که خاص و مطرح کرد انواع خاص اونایی که زیر مجموعه خاص هستند و از اینجا کار به بعد بیان میکنه و هر یکی از اونا رو توضیح خواهد داد مطلق و مقید تعریف المطلق و المقید المطلق هو اللفظ الدال على فرد او افراد غیر معینه و بدون ای قید لفظی مثل رجل و و رجال کتاب و کتب. ابتدا مطلق و توضیح میده میگه که مطلق لفظی است که دلالت بر فرد یا افراد غیر معین می کند دلالت بر فرد یا افراد غیر معین بدون هیچ قید لفظی مانند رجل رجال کتاب کتاب حالا اگر می اومد می گفت رجل مؤمن اینجا دیگه بهش نمیگفتن مطلق چون براش قید اومد نه بهش گفتن مقید یا مثلا می گفت کتاب سخت یا مثلا میگفت کتاب جغرافیا ها اما کتاب مطلق رجل چیه مطلق مؤمن برده مطلقه بله پس مطلق اون لفظی است که دلالت بر فرد یا افراد غیر معین میکنه بدون هیچ قید لفظی مانند مثالای که آورد اما مقید چه هست والمقید هو ما كان من الألفاظ الدالة على فرد أو أفراد غير معينة مع اقترانه بصفة تدل على تقييده بها خودش واضح میشه رجل عراقی رجال عراقیین کتب قیمه میفرماید مقید از اون اموری است که از اون الفاظی باشه که دلالت بر یک فرد یا افراد غیر معین میکنه منتها همراه هست با صفتی که اونو مقید میکنه موقعی که ما میگیم مرد این مطلقه ولی اگر گفتیم مرد عراقی برای چه ذکر کردیم؟ قید ذکر کردیم اگر گفتیم کتاب اون موقع این چیه؟ مطلقه اما اگر گفتیم کتاب محکم کتاب پایدار کتاب نمیدونم سا... بله اون موقع دیگه براش چی ذکر کرده ایم؟ قید پس مطلق و مقید و خوندیم حالا حکم هرگی که از اینا رو با هم میخونیم حکم المطلق حکم خاص اون بود که به شکل قطعی بر اون معنایی که براش وضع شده بود دلالت میکرد ببینیم مطلق چطور هست انه یجری علی اطلاقی فلا یجوز تقییده بأی قید إلا إذا قام الدليل على التقييد وتكون دلالته على معناه قطعية ويثبت الحكم لمدلوله لأنه من أقسام الخاص وهذا هو حكم الخاص مي فرمايات مطلق جاري میشه بر مطلق بودنش جایز نیست که مطلق و مقید بکنیم در نس چیزی که مطلق اومده جایز نیست ما چکارش بکنیم مگر زمانی که دلیلی بر مقید بودنش بیاد مگر زمانی که دلیلی بیاد و اون مقید مطلق رو چکار بکنه میگه دلالت مطلق بر اون معنای خودش قطعی هست و حکم بر مدلولش چی میشه ثابت میشه زیرا از اقسام خاصه و حکم خاص همین بود که دلالتش چی بود قطعی بود مثال میاره ومن أمثلة المطلق ومثال هاي مطلق قوله تعالى في كفارة الظهار قول الله متعال دارين كفار الظهار خب خوب كنت كاملا واضح کاملا الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا وكساني کسانی که ظهار میکنند زنانشان را سبس به آنچه که گفتن از آنچه که گفتن برمیگردن یعنی از زهاری که کردن برمیگردن به مادرش به زنش گفته انت که ظهر امی تو مانند بله این شد زهار این طلاق نیست این شد چه میگه اینا چیکار کار بکنند فتحریر رقبت من قبل ان یتماسا باید یک برده آزاد کنند اینجا که اومده فتح تحریر و رقبتن رقبتن مؤمنتن نه اومده براش قیدی ذکر نگفته رقبه گران قیمتی باشه مؤمنی باشه فلانی بلکه مطلق اومده بلکه چی اومده؟ پس باید به شکل اطلاق حملش کنیم ما بگیم که پس یک برده ای چه بشه؟ آزاد بشه فكلمة رقبة وردت في النص مطلقة من كل قيد فتحمل على إطلاقها فيكون الواجب تحرير أي رقبة إذا أراد المظاهر العودة إلى زوجته میگه كلمية رقبه در نص بشكل مطلق وارد شده بدون قيد پس بر مطلق بودنش حمل میشه و واجب هست آزاد کردن برده زمانی که زهار کننده خواست به زنش چکار کند؟ برگردن أما حكم المقيد وميخونيم حكم المقيد لزوم العمل بموجب القيد فلا يصح إلغاؤه إلا إذا قام الدليل على ذلك ميجي حكم مقيد ناسكي بموجب قيد بعد موجب عمل کرد اون چیزی رو که قید میگه یا چکار کرد صحیح رو الغا کرد مگر زمانی که دلیلی باشد مثالش اه، قوله تعالی و اللاتي اللاتی فی حجوركم من نسائكم اللاتی دخلتم بهن و ربائبكم اللاتی فی حجوركم و ربیبی شما اونهایی که در دامان شما هستند از زنانی که دخلتم بهن با آنان نزدیکی کردید آمیزش داشتید اون دختر زن که از شوهر دیگه هست شخصی میاد با زنی ازدواج میکنه که از شوهری قبلی چی دارد؟ دختر داره میگه حرام هست ازدواج کردن با دختر زنی که اون با اون زن چی داشته است؟ هم بستری داشته پس اینجا مطلق نیست با قید ذکر شد قید چی؟ قید آمیزش داشتن خب ما جایز نیست این قیده رو برداریم اگر زنی رو ازدواج کرد طلاقش داد قبل از نزدیکی میتونه با دخترش چیکار بکنه ازدواج بکنه چون اینجا قید ذکر شده اینجا چی ذکر شده قید میگه و هذا فالبنت تحرم على من تزوج امها ودخل بها لأن حرمة البنت مقيدة بنكاح أمها والدخول بها لا بمجرد العقد عليها بر این اساس دختر حرام هست بر کسی که با مادرش ازدواج کرده است و آمیزش داشته است زیرا حرمت دختر مقید به نکاح مادر و آمیزش داشتن هر دو هست نه, نه عقد تنهایی نه عقد چی؟ تنهایی و اما کلمت فی حجورکم فهی لیست بقید احترازی خب اینجا اومده بود و اون دخترهایی که اون دختران زنانتان که در دامن شما هستن در خونه شما زندگی میکنن میگه آیا این هم قید هست میگه نه این قید احترازی نیست از کجا بدونیم از اونجایی که جلوتر آیه این چیزو به ما, ما رو متوجه میکنه و انما هی قید اکثری و لا تأثیر له فی الحکم میگه این قید اکثری هست که تأثیری در حکم نداره به دلیل جلوتر آیه میگه فئن لم تکونوا دخلتم بهن اگر آمیزش نداشته اید با, زنان با اون زنتون فلا جناح علیکم پس ایرادی بر شما نیست که با دخترش چکار کنید ازدواج کنید خب پس چه قیدی اینجا مهم بود فقط قید دخول فقط قید چه آمیزش چطور؟ حکم شرعیه نه؟ ازدواج کنک با دختر زن دختری که از دیگه شوی اشکالی نه زمانی که شخص با این جنین فقط عقد خالی کرده نزدیکیش نبوده یا حتی یعنی؟ نکاهی کرده و طلاقی داده بانی یا دیماتر بانی وقت حسن حمل المطلق على المقيد ولا بد من بيان حالات التي يرد فيها اللفظ مطلقا في نفس ومقيدا في نفس آخر وحكم كل حالة وهذه الحالات آه هي یک دیگه بحث منطق در روی یک برگه حالا که بحث مطلق و مقید و آموختیم مسئله دیگر حمل کردن مطلق بر مقید حمل کردن مطلق بر مثل یک جای اومده مطلق بیان شده جای دیگه باقید بیان شده جای دیگه با چی بیان شده یک جای اومده برده آزاد باشه یه جای دیگه اومده برده مؤمن آزاد بشه با چی ذکر شده با قید آیا ما میتونیم اون مطلق و حمله بر این مقید کنیم یعنی اون مطلق این قید این مقید رو بریم بش بدیم این چندین حالت داره اولا چهار حالت داره هر چهار حالت رو بیان میکنه اولا اذا كان الحكم اذا كان حكم المطلق والمقيد واحدا وكذا سبب الحكم ففي هذه الحالة يحمل المطلق على زمانی که حکم مطلق و مقید یکی باشند همچنین سبب یکی باشد خوب دقت کنید زمانی که حکم مطلق و مقید یکی باشه و سبب حکم هم چی باشه در این حالت مطلق حمله بر مقید میشه مثال هو قوله تعالی حرمت علیکم الدم والدم لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به خوب دقت کنید مثالش این آیه کریمه هست میگه حرام شده است بر شما مردار و خون و گوشت خنزیر خب اینجا اومد مردار خون و گوشت خنزیر در آیه دیگه اومده است قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا در آیه دیگر اومده است بگو نمیابم در وحی که بر من شده است چیزی را حرام بر خورنده مگر اینکه اون چیز مردار باشد یا خون ریخته شده باشد بردار باشد یا چه باشد خوب حالا در آیه قبلی خون و مطلق گفت ولی در این آیه چی گفت دم مسفوح براش قید مسفوح ذکر کرد آیا ما میتونیم این قید رو ببریم روی اون یا به عبارت اون روی این حمل کنیم میگه اینجا بله فلفظ الدم ورد في الآية الاولى مطلقا وورد في الثانية مقيدة بكونه مسفوحا میگه لفظ خون در آیه اولی مطلق اومده و در دومی با قید مصفوح اومده و والحكم في الآيتين واحد هو حرمة تناول الدم وسبب الحكم واحد وهو الضرر الناشئ عن تناول الدم میگه در این مثال حکم در هر دو آیه یکی هست اون چیه حرام بودن خوردن خونه سبب حکم هم یکیه اون ضرریه که خوردن خون داره پس اینجا فیحمل المطلق على المقید در این حالت که حکم یکی باشه و سبب هم یکی باشه در این حالت مطلق بر مقید چی میشه حمل میشه مطلق حمل بر مقید میشه بله پس این مصفوح برای هر تایه چی برای اونی که مطلق ذکر شده چی برای اینی که یعنی خونی که بره چی خونی که ره حرامه اما خونی که داخل رنگ مگام انتهای حرام نه ها دیگه خب مثلا تو زمانی کیوان کوشه مگه کل خون خارجه بی؟ داخل گوشت موشه لای گوشتا که هست هر دوتا در مورد خونه منتها آیه اول یه گوشتی خون حرامه در آیه دوم گوشت خون ریخته شده پس الان ما گوشیم آیه مطلق خون حرامه یا خون ریخته شده بله همین قیده ياكي قيد دار ياكي بدون قيد دار ياكي غاية شرح حملة كري براي بعلي أه وهو باس أه، ويكون المراد من الدم المحرم تناوله هو الدم المسفوح دون غيره كالكبد والدم الباقي في اللحم والعروق فكل ذلك حلال میگه مراد از خونه که حرام هست کدوم خونه ریخته شده هست نه های دیگر مانند کبد مثلا کبد هم خونی بل حرام نه یا خونی که باقی مانده در گوش و در رگان باقی حلال پس اگر اگر ما بیایم اون آیه اولو که گفته بود حرمت علیکم المیتت و دم حرام است بر شما مردار و خون مطلق بگیریم پس اینا هم چی میشن؟ حرام میشن ولی چون جای دیگه برای خون قید اومده اینجا مطلقه اونجا باقید اومده این مطلق رو حمل میکنیم بر اون چی؟ مقید مثال دیگر نه مثال دیگر نه حالت دوم پس حالت اول این بود که حکم یکی باشه و سبب هم یکی باشه در این حالت مطلق بر مقید چی میشود؟ حمل میشود ثانیا ان یختلف المطلق والمقید فی الحکم والسبب حالت دوم اینه که مطلق و مقید با همدیگه در حکم و سبب فرق داشته باشند مانند این قول الله تعالی و سارق و سارقه ایدیهما دو مرد و زن را دستشون رو قطع کنید اینجا اومده دست مطلق اومده در آیه دیگر اومده است یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و الى المرافق ای کسانی که ایمان آورده اید زمانی که خواستید نماز بخوانید هایتان و دست هایتان را تا آرنج بشوید خب در آیه بعدی دست باقی اومده تا آرنج اومده در آیه اول اومده دوز دست دوز زن و مرد رو قطع کنید مطلق اومده در آیه دیگر اومده زمانی که وضو گرفتید دستا رو تا آرنج بشوید میشه اینجا ما بیایم این مطلق دوزی رو حمل کنیم بر اون قیدی که برای وضوع بده نه میگیم اینجا موضوع چی داره فرق داره حکم چی داره حکم فرق داره خودش توضیح میده میگه فکلمة الایدی فی الآیه الاولى وردت مطلقا و فی الثانیه مقیدت الى المرافق والحكم مختلف کلمه ایدی در آیه اولی مطلق وارد شده و در دومی باقید وارد شده باقید الى المرافق حکم ولی با هم فرق دارند ففي الآية الأولى قطع يد السارق والسارقة وفي الثانية وجوب غسل الأيدي در آية أولي موضوع يا حكم قطع دست دوز هست و در آیه دومی اه، حکم واجب بودن شستن چه هست؟ دسته ها هست پس حکما در این دعاية با هم چه دارند؟ سبب هم فرق داره و سبب الحکم فی آیت الاولى السرقه وفي الثانية اراده الصلاه سبب در أولي دزدی هست در دومی نماز خواندنه ففي هذه الحاله لا يحمل المطلق على المقيد میگه در این حالت دوم مطلق بر مقید حامل نمیشه اذ لا صلة اصلا بین موضعی النص چون در موضع دو نص ارتباطی وجود نداره ولی البته اون بحث ایدی که در قرآن اومده دست رو قطع کنید با سنت مقید شده ولی با این آیه نمیتونیم چش بکنیم مقیدش بکنیم چون این آیه در مورد وضوعه در مورد نمازه ولكن سن ولكن السنة قيدت الاطلاق في ايه السرقه میگه اما حدیث یا سنت مطلق بودن آیه دوزی رو خودش چیکار کرده؟ مقیدش کرده اما با اون آیه وضو نمیتونیم چیکارش کنیم؟ مقیدش بکنیم اونجا مطلق اومده و با آیه وضو نمیتونیم تا مرفقش مقید کنیم ها چرا؟ اگر یکی گفت چرا میگیم چون حکم اینجا چه داره فرق داره سبب اونجا دم مسفوح با دم هر دوتا یه مسئله بود مسئله خوردن خون بود مسئله چی بود خب اما ثالثا حالت سوم أن يختلف الحكم ويتحد السبب وفي هذه الحالة يبقى المطلق على اطلاقه ويعمل به في موضعه الذي ورد فيه مثال قوله مثاله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم به فالحكم في النص الأول وجوب غسل الأيدي التي وردت مقيدة والحكم في النص الثاني الثاني مسح الأيدي التي وردت مطلقة والسبب للحكمين متحد متحد وهو إرادة الصلاة ففي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل کل منهما فی موضعه به موجب اطلاقه او تقییده خوب دقت داشته باشید حالت سوم اینه که میگه حکم یک حکما با هم دیگه فرق داشته باشند ولی سببشون یکی باشه حکمها ها با هم فرق داشته باشه ولی سبب چی باشه یکی باشه در این حالت مطلق بر مطلق بودنش باقی میمونه و او سر جاش عمل میشه و مقید بر مقید بودنش باقی بمونه و سر جاش میشه عمل میشه مثالش چی هست مثالش این آیه هست میگه زمانی که شما برای نماز برخاستید صورت هاتون رو بشورید و دست هاتون رو تا آرنج این بحث وضو هست این بحث چه هست در رابطه با تیمم و دست اگر شما آب نیافتید می وضو بودید خلاصه بحث طولانی هست میگه اگر آب نیافتید پس تیمم کنید با آنچه که روی زمین هست و پاک هست صورتهایتان را و دستهایتان را در بحث وضوع اومده بود دستهاتون را تا آرنج در بحث تیمم اومده دستانتان را مقیدش نکرده که تا کجا خب آیا ما میتونیم در بحث تیمم بیایم مقیدش کنیم و تا آرنج دست رو تمام کنیم میگه نه اون رو سر جای خودش عمل میکنیم این رو سر جای خودش چرا میگه درست سبب هر دوتا یکیه سبب یکیه سبب همون نماز خوندنه سبب وضوع و تمام اراده نمازه ولی حکم با هم فرق دارن اون وضوع و این چیه؟ تیممه میگه در این حالت مطلق بر مقید حمل نمی شود بلکه هر یکی رو سر جای خودش عمل میکنید اونی که مطلق مطلق و اونی که مقیده مقید رابعا اما چهارمین جا یا چهارمین حالت ان یکون حکم المطلق والمقید واحدا ولكن سبب الحكم فيهما مختلف خوب دقت کنید حالا چارمی رو ففي هذه الحالة یعمل بالمطلق على إطلاقه فيما ورد فيه وبالمقيد على تقييده فيما ورد فيه فلا يحمل المطلق على المقيد وهذا عند الحنفية وعند الشافعية يحمل المطلق على المقيد يحمل المطلق على المقيد ومثاله قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى وفي كفارة القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة فلفظ رقبة جاء في النص الأول مطلقا وفي الثاني مقيدا در این رابط حالت چهارم اختلاف وجود داره زمانی که حکم مطلق و مقید یکی هست حکم یکیه ولی سبب ها با هم دیگه چه دارند فرق دارند در این حالت بر مطلق بر حالت اطلاق بودنش عمل میشه در همون مسئله که وارد شده و به مقید همون جور با قیدش عمل میشه در همون موضوعی که وارد شده پس حمل نمیشه مطلق بر مقید ولی این نزد احناف هست این نظریه نزد کیه؟ اما در نزد شافعیه نه مطلق بر مقید چی میشه؟ حمل میشه مثالش چه هست؟ مثالش این قول الله متعال در رابطه با کفاره زهار هست در کفاره اظهار میاد که میگه رقبه ای رو آزاد بکنه قبل از چی؟ قبل از برگشتن به زنش ولی در کفاره قتل خطا اومده است رقبه مومی رو آزاد بکنه در اولی مطلق اومده و در دومی چی اومده؟ با اومده ولی خب حکما یکی هر دوتا آزاد کردن برده است اما سببا فرق میکنه اون اونجا در اولی زهار انجام داده که باید این کفاره رو بده در دومی قتل انجام داده از اون جایی که سببها با هم فرق میکنه احناف میگن مطلق بر مقید حمل ولی شافعیه میگن حمل میشه یعنی در رابطه با کفاره زهار هم شافعیه میگن اون رقمه باید مومن باشه همین مطلق رو حمل کردن بر اون مقید که بحث کفاره چه هست باله بله در کفاره قتل خطا اومده که شما برده مومن آزاد کنید ولی در کفاره زهار اومده که برده مطلق آزاد کنیم شافعیه میگن این مطلق و حمله بر اون مقید میکنیم در زهار هم باید مؤمن باشه ولی دکتر رحمت الله علیه میگه در اون کتاب بزرگترش میگه قول احناف و جعفریه در این مورد قوی تر است زیرا زیرا میگه که سببها با هم متفاوتن اون قتل, قتل انجام داده گناهش کار سنگینتری انجام داده و این آقا فقط زهاری کرده لذا قول احناف در این رابطه چکار کرده؟ گفته راجح هست قتل خب. عمد اختلافی اما قول صحیح ترش که با توبه بخشگه متماله تا ابدی نه مثل شرک نفس نفس یعنی بهه آی بحث قصاصه آی بحث جهنم نه النفس بالنفس نفس در موقع خب بحث قصاص بحث متفاوتی از آتی خب کشتی خب قصاصه بحث قیامت فرق کن بحث قصاص فرق کن بحث قصاص متفاوت بحث قصاص اولیاء دم توانه بخشند اما بحث قیامت اختلافه که آية آیا اگر کسی قتل انبیا انجام داده برای همیشه در جهنم یا نه قول راجع همشه که نه